illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand ทำจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโนวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีพิกษุทั้งหลาย เปรียบเหมือน พ่อครัว ผู้เขาไม่ฉลาดเฉียบแหลมทำการบำรุงเลี้ยงพระราชา หรือมหาอมาตย์ของพระราชา ด้วยซุปชนิดต่างๆ ที่มีรสเปรี้ยวบ้างรสขมบ้างเผ็ดบ้าง หวานบ้างรสเฟื่อนบ้าง ไม่เฟื่อนบ้างเค็มบ้าง จืดบ้าง Pickles Suppose a foolish, incompetent, unskillful cook were to present a king or a royal minister with various kinds of curries, sour, bitter, pungent, sweet, sharp, mild, salty, and blunt. แต่ว่าพ่อครัวนั้นไม่สังเกตรัฐอาหารของตนว่า วันนี้ อาหารหรือซุปของเราชนิดนี้ ท่านชอบใจ หรือท่านรับ ซุปนี้มาก หรือท่านชมซุปนี้ วันนี้พัดคืออาหาร หรือซุปของเรา มีรสเปรี้ยวจัด ท่านชอบใจ หรือท่านรับซุปที่มีรสเปรี้ยวจัด หรือท่านหยิบเอาซุปที่มีรสอย่างนี้ วันนี้ ท่านรับอาหารและซุปที่มีรสขมจัด วันนี้รับที่มีรสเผ็ดจัด หรือรสหวาน หรือรสเฟื่อน หรือรสไม่เฟื่อน หรือรสเค็ม หรือท่านชอบใจอาหาร หรือซุปที่มีรสจืด ท่านรับอาหารที่มีรสจืด หรือท่านชมซุปรสชาติต่างๆในไหน ดังนี้ พ่อกลัวนั้น ก็ย่อมไม่ได้เครื่องนุ่งหม่มไม่ได้ค่าจ้าง ไม่ได้รางวัลข้อนั้นปรหตไรเล่า เพราะว่าพ่อครัวนั้นเป็นคนเก่าไม่ฉลาดเฉียบแหลม ไม่สังเกตเรื่องหมาย แห่งอาหารของตน The foolish, incompetent, unskillful cook does not pick up the sign of his own master's preference. Whether today this curry pleased my master all he reached for this one, all he took a lot of this one, all he spoke in praise of this one, all the sour curry pleased my master today, all he reached for the sour one, all he took a lot of the sour one, all he spoke in praise of the sour one, all the bitter curry or the pungent curry, or the sweet curry, or the sharp curry, or the mild curry, or the salty curry, or the blunt curry, please my master. Or he spoke in praise of the blunt one. That foolish, incompetent, unskilful cook does not gain gift of clothing, wages, and bonuses. For what reason? Because the foolish, incompetent, unskilled cook does not pick up the sign of his own master's preference. ภิกษุทั้งหลายฉันใดก็ฉันนั้นเหมือนกัน ภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้ เป็นผู้เก่าไม่ฉลาดเฉียบแหลม ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย แต่เมื่อเธอพิจารณาเห็นกาย ในกายอยู่ จิตกลับไม่ตั้งมั่น ยังละอุปกิเลสไม่ได้ เพราะเธอไม่สำเนียกนิมิตนั้น เมื่อเธอพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู่ หรือพิจารณาเห็นจิต ในจิตอยู่ หรือพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ เป็นผู้มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสีย เมื่อพิจารณาเห็นอยู่อย่างนั้น จิตกลับไม่ตั้งมั่น แล้วก็ยังละอุปกิเลสไม่ได้ เธอไม่สำเนียกนิมิตนั้นเธอนั้นย่อมไม่ได้ทำ เป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน และไม่ได้สติสัมปชัญญะ ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าปพระเหตุว่าภิกษุนั้นเป็นคนเกลาไม่ฉลาดเฉียบแหลม ไม่สำเนียกนิมิต แห่งจิตของตน so too p i c k e s here are some foolish incompetent unskillful p i c k dwells contemplating the body in the body ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world, while he dwells contemplating the body in the body, his mind does not become concentrated, his corruption are not abandoned, he does not pick up the sign, he dwells contemplating feelings in feelings, mind in mind, phenomena in phenomena, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world, while he dwells so, his mind does not become concentrated. His corruptions are not abandoned. He does not pick up the sign. The foolish, incompetent, unskilful people does not gain pleasant dwellings in this very life, nor does he gain mindfulness and clear comprehension. For what reason? Because the foolish, incompetent, unskilful people does not pick up the sign of his own mind. Here some foolish, incompetent, unskilful piku dwells contemplating the body, in the body, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world, while he dwells contemplating the body, in the body, his mind does not become concentrated, his corruption are not abandoned, he does not pick up design, he dwells contemplating feelings in feelings, mind in mind, phenomena in phenomena, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world, while he dwells or his mind does not become concentrated, his corruptions are not abandoned, he does not pick up the sign. The foolish, incompetent, unskilful people does not gain pleasant dwellings in this very life, nor does ye gain mindfulness and clear comprehension. For what reason? Because the foolish, incompetent, unskilful pickle does not pick up the sign of his own mind. ภิกษุทั้งหลาย แต่เปรียบเหมือนพ่อครัวผู้มีปัญญา ฉลาดเฉียบแหลม บำรุงพระราชา หรือมหาอมาตย ของพระราชา ด้วยสูปะคือซุปชนิดต่างๆ ที่มี รสเปรี้ยวบ้างรสเผ็ดบ้างรสหวานบ้างรสเฟื่อนบ้างรสไม่เฟื่อนบ้างรสเค็มบ้างรสจืดบ้าง พ่อครัวนั้นย่อมสังเกต รสอาหารของตนว่า วันนี้อาหารและแกงของเราชนิดนี้ท่านชอบใจ ท่านรับแกงนี้ หรือหยิบแกงนี้มาก ท่านชมแกงนี้ วันนี้อาหารและแกงของเรา มีรสเปรี้ยว วันนี้อาหารและแกงของเรา มีรสขม รสเผ็ด รสหวาน รสเฟื่อน รสไม่เฟื่อน หรือรสเค็ม หรือรสจืด ท่านชอบใจอาหาร และแกงที่มีรสนี้ ท่านรับ อาหารและแกงรสนี้ ท่านหยิบเอารสนี้ หรือท่านชมรสนี้ดังนี้เป็นต้น พ่อครัวย่อมได้เครื่องนุ่งหม่มได้ค่าจ้าง ได้รางวัลก็นั้นปรหตไรเล่า เพราะเหตุว่าพ่อครัวนั้นเป็นคนมีปัญญาฉลาดเฉียบแหลม สังเกตรสอาหารของตน Suppose, because a wise competent, skillful cook were to present a king or a royal minister with various kinds of curries, sour, bitter, pungent, sweet, sharp, mild, salty, and bland. The wise, competent, skillful cook picks up the sign of his own master's preference Today, this curry pleased my master. All he spoke in praise of this one. That wise, competent, skilful cook gain gift of clothing, wages, and bonuses. For what reason? Because that wise, competent, skilful cook pick up the sign of his own master's preference ข้อนี้ฉันใดก็ฉะนั้นเหมือนกัน คือภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้มีปัญญา ฉลาดเฉียบแหลม ย่อมพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรมีสติ สัมปชัญญะกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ จิตย่อมตั้งมั่น ละอุปกิเลสได้ เธอย่อมสำเนียก นิมิตนั้น ย่อมพิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนาอยู่ ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ย่อมพิจารณาเห็นธรรม ในธรรมอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ เมื่อเธอพิจารณาเห็นอยู่อย่างนี้ จิตย่อมตั้งมั่นละอุปกิเลสได้ เธอย่อมสำเนียกในนิมิตนั้นเธอนั้นย่อมได้ทำเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน และได้สติสัมปชัญญะก้อนนั้นพระเหตุไรเล่าพระภิกษุนั้นเป็นผู้มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลม สังเกตนิมิตแห่งจิตของตน So too, pickles. Here some wise, competent, skilful pickle dwells contemplating the body in the body, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world, while he dwells contemplating the body in the body, his mind becomes concentrated. His corruptions are abandoned. He picks up the sign. He dwells contemplating feelings in the feeling, mind in mind, phenomena in phenomena, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world while he dwells contemplating phenomena in phenomena, his mind becomes concentrated. His corruptions are abandoned. He picks up that sign. The wise, competent, skilful Pico gains pleasant dwellings in this very life, and he gains mindfulness and clear comprehension. For what reason? because the wise, competent, skillful Pico picks up the sign of his own mind. ภิกษุทั้งหลาย ประเทศแห่งขุนเขาหิมพาน อันเป็นพื้นที่ที่กุกระ ไม่สม่ำเสมอ ไปได้โดยลำบาก ไม่เป็นที่เที่ยวไปของทั้งฝูงลิงและของหมู่มนุษย์ ก็มีอยู่ และที่เป็นที่เที่ยวไปของฝูงลิง แต่ไม่เป็นที่เที่ยวไปของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่ และภูมิภาคแห่งขุนเขาหิมพาน ซึ่งราบเรียบเป็นที่น่ารื่นรม ซึ่งเป็นที่เที่ยวไปได้ ของทั้งฝูงลิง และของหมู่มนุษย์ก็มีอยู่ Peacocks. In the Himalayas, the king of mountains, there are rugged and uneven zones where neither monkeys nor human beings can go. There are rugged and uneven zones where monkeys can go, but not human beings. There are even and delightful regions where both monkeys and human beings can go ภิกษุทั้งหลายก็ใน ที่นั้นแหละ พวกนายพรานจะวางต่างเหนียวไว้ ในกลางทางเดินของลิงเพื่อดักลิงในบรรดาลิงฝูงนั้น ลิงตัวใด ไม่เป็นชาติลิงโง่ ไม่เป็นชาติลิงโลเล ลิงตัวนั้นเห็นต่างเหนียวนั้นแล้ว ก็ย่อมเว้นออกไกลทีเดียว ส่วนลิงตัวใดเป็นชาติลิงโง่ เป็นชาติลิงโลเล ลิงนั้นก็เข้าไปใกล้ต่างเหนียวนั้น แล้วก็เอามือจับดู มือนั้นก็ติดต่างมันจึงเอามืออีกข้างหนึ่ง จับด้วยตั้งใจว่าจะเปลื้องมือข้างที่ติดต่างนั้นออก มือข้างที่สองนั้นก็เลยติดตั้งเข้าด้วย มันจึงเอาเท้าข้างที่หนึ่งผลัก ด้วยตั้งใจว่า จะช่วยเปลื้องมือทั้งสอง ที่ติดตั้งนั้นออก เท้านั้นก็เลยติดตั้งด้วย มันจึงเอาเท้าที่เหลืออีกข้างหนึ่ง ผลัก ด้วยตั้งใจว่าจะช่วยเปลื้องมือทั้งสอง กับเท้าข้างหนึ่งออก เท้าข้างที่สองนั้นก็เลยติดต่างเขาอีก มันจึงเอาปากกัด ด้วยคิดตามประษาของมันว่า จะช่วยเปลื้องมือทั้งสองและเท้าทั้งสองที่กำลังติดต่างอยู่ออก ปากนั้นก็เลยติดต่างเข้าด้วยอีกปีศาจหลายลิงตัวนั้น ถูกต่างเหนียวตรึงห้าประการ ด้วยอาการอย่างนี้ ย่อมนอนทอดถอนใจใหญ่ ถึงความพินาศย่อยยับแล้ว ตามแต่นายพรานจะทำประการใด ก็นายพรานก็จะแทงลิงตัวนั้น แล้วยกขึ้นจากตังไม่ยอมทิ้งที่ไหน ลีกไปสู่ตามที่ต้องการภิกษุทั้งหลายเพราะข้อที่ลิงเที่ยวไปในถิ่นอื่น ซึ่งไม่ใช่ที่ควรเที่ยวไป จึงได้เป็นอย่างนี้ There along the monkey trails hunters set out traps of pitch for catching monkeys those monkeys who are not foolish or frivolous when they see the pitch avoid it from afar but a monkey who is foolish and frivolous approaches the peach and seizes it with his hand. He gets caught there. Thinking, I will free my hand, he seizes it with his other hand. He gets caught there. Thinking, I will free both hands, he seizes it with his foot. He gets caught there thinking, I will free both hands and my food. He sees it with his other food. He gets caught there, thinking, I will free both hands and feet. He applies his muzzle to it. He gets caught there. Thus, because that monkey trapped at five points, lies there, screeching. He has met with calamity and disaster. The hunter can do with him as he wishes. The hunter spears him, fastens him to the same block of wood, and goes off where he wants. So it is, Pickles. When one strays outside one's own resort into the domain of others ภิกษุทั้งหลาย ประเหตุนั้น พวกเธอทั้งหลาย อย่าได้เที่ยวไปในวิสัยอื่น ซึ่งมิใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไป เมื่อเที่ยวไปในวิสัยอื่น ซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไป มันจะได้ช่อง มันจะได้โอกาส ทำตามอำเภอใจของมัน พิสุทั้งหลายก็วิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปของพิกุนั้นเป็นอย่างไรเล่าวิสัยอื่นนั้นได้แก่การมคุณทั้งห้า คือรูปที่เห็นได้ด้วยตา เสียงที่จะฟังได้ด้วยหู กลิ่นที่จะพึงดมได้ด้วยจมูกรสที่จะพึงรู้สึกได้ด้วยลิ้น โพธพะที่จะพึงรับรู้ได้ด้วยกาย ทั้งห้าอย่างนี้ อันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา น่ารักใคร่ น่าชอบใจ เป็นสิ่งที่ยวนตายวนใจให้เข้าไปรัก เป็นที่ตั้งอยู่ แห่งความใคร่ เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจ นี่แหละ เป็นวิสัยอื่น ซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปของภิกษุเลย Therefore, p i c u e s do not stray outside your own resort into the domain of others. Mara, the evil one, will gain access to those who stray outside their own resort into the domain of others. Mara will get a hold on them. And what is not a pickle's own resort, but the domain of others? It is the five gods of sensual pleasure. And what five? Forms cognizable by the eye that are desirable, lovely, agreeable, pleasing, sensually enticing, tantalizing. Sounds cognizable by the ear, odors cognizable by the nose, tastes cognizable by the tongue, tactile objects cognizable by the body, that are desirable, lovely, agreeable, pleasing, sensually enticing, and tantalizing. These are the five gods of sensual pleasure. This is what is not a pico's own resort, but the domain of others. ภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวกเธอทั้งหลายจะเที่ยวไป จงเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนเถิด เมื่อเธอทั้งหลายเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนมานจะไม่ได้ช่อง จะไม่ได้โอกาสทำตามอำเภอใจของมันได้ว่าที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัย ของบิดาตน สำหรับภิกษุนั้นเป็นอย่างไรเล่า ที่ที่เป็นวิสัยเช่นนั้น ได้แก่สติปัฏฐานทั้งสี่สี่อย่างคือเธอในกรณีนี้ย่อมพิจารณาเห็นกาย ในกาย อยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติ นำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ เธอย่อมพิจารณาเห็นเวทนา ในเวทนาทั้งหลาย อยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวตัวพร้อม มีสติปึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้เธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำ มีความเพียรเผากิเลส มีความรู้สึกตัวตัวพร้อม มีสติเ พึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ แต่ย่อมพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อม มีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ พิสษุทั้งหลาย สติปัฏฐานสี่อย่างเหล่านี้แหละ เป็นที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนสำหรับภิกษุดังนี้แหละ and what is a p i k k u s resort his own ancestral domain it is the four establishments of mindfulness and what for here p i k k u s one dwells contemplating the body in the body, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. He dwells contemplating feelings in feelings, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. He dwells, contemplating my in my, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. He dwells, contemplating phenomena in phenomena, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. This is Pico's resort, his own and central domain. Illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the Buddha over here every day with this program Pure Dharma on Radio Thailand. ทำจิตให้ประพัสสอน และพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคำสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริง ทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Read and presented by Venerable พระภัยบูรณ์อภิปุณโน from Forest Monastery วัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีนำเสนอโดย ท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโน วัดป่าดอนหายโศก จังหวัดอุดรธานี